sånne ting kommer opp. Altså Kina har begynt å morske seg og sagt at det er en ulovlig annektering som her er skjedd, eh, og så driver de med befolkningen. Så jeg tror at Kina både direkte ved å være opptatt av, av, av trafikk, og der er jo store godsmengder kommer jo fra Kina, og indirekte, som jeg skal komme tilbake til, hva skjer i balansen når Russland skal tenke på sin fremtid. Så Russland. Vi snakker om Russland og petrodollar. De er langt ifra så sterk som man tror. Eh, men hittil har de ikke villet innrømme verken innrømme det eller slett ikke det. Og vi vet jo at sånn som oljeprisen er nå, så går de jo omtrent med underskudd, de som produserer sterkt. Eh, og vi kan godt være så kan si at de har, Det de har sagt, det russiske Tano, Kreml, om alle disse prosjektene på forsvar, infrastruktur, eh, eh olje og gass ikke i nærheten av å ha ressurser til å gjøre det. Og Jeg leste en forskningsrapport her for en stund siden som sier at Russland har ikke bare tapt ett tiår, de har tapt to. Mm. Først tapte de et tiår under Jeltsin. Men så har de også brukt penger De har bygd opp fond, men det er jo store fond, men det er et svært land. De har egentlig ikke investert noe i fremtiden de siste ti årene. Så ut ifra den krisen som nå kommer, så er man faktisk veldig svak i Russland til å kunne takle det. For man har egentlig bare samla og brukt penger. Og så har man altså egentlig, som jeg sier, man har egentlig ikke begynt å diskutere denne saken her, og en del forskere som jeg snakker med, er helt tydelige på at om en stund så vil Russlands eh, front være østover. Kommer tilbake til hva det betyr. Der Russland er i dag, det er jo det der. De har ikke noe ideologi, det er bare å bli dominerende. Jeg har vært inne på dette den her, eh, nå har økonomisk avfjøsning virkelig avdekka den, den, sårbarheten som Russland er. Vi kan være sikre på at det er med disse svære symbolprosjektene og det som er jo Forskjellen i vestlig teknologi og, og russisk teknologi er at en russisk president han kan fortelle om alle de svære prosjektene. Han blir ikke skutt ned hvis han ikke gjennomfører det. Men du venter at en russer skal snakke stort og svært. og Det trenger ikke være realistisk. Eh, men det mangler jo økonomi, teknologi, organisatoriske evner og ikke minst menneskelige ressurser. Så det handlingsdilemmaet som man er her Man, man snakker i dag, man har en ytre fiende. Uh, man trenger en ytre fiende for å si at det ikke er vår skyld. Og det betyr at vi får en hard retorikk. Men samtidig blir de mer og mer avhengig av samarbeid med Vesten. Uh, og dette er noe av det aller viktigste de har for sin økonomi. Samtidig er det et geopolitisk markeringsområde, som jeg sier. Og de vil egentlig her uh, for å forklare dette her, så sier jeg «Den trenger arbeidsro i nord for hele tatt å kunne møte den delen. Hvis de ikke har arbeidsro i nord, så vil Russland ha det veldig vanskelig i løpet av en, ja, i de neste tiår. Eh, Stokmann kan vi kanskje vi skal ta det nå, men bare veldig fort. Dere vet om Stokmann. Jeg vil ha lyst til å si at vi skal være veldig glad for at Frankrike har, har ledelsen i første byggetrinn. Kommer aldri til å lykkes i tid kommer aldri til å passe med, med kostnadsoverslag. Og det blir et fryktelig svarteperspill hvem som kommer til å ta skylda. Så, så, vi kan gjerne la franskmenn takle den utfordringen, og så kan vi ligge bak og prøve å se hvordan kan dette lykkes. Hvordan kan vi eh, bidra på offshoresida og være skjæreglad for at det er franskmenn som skal tenke linjeanlegg for det. Og eh, at vi ikke trenger å rotes opp i det. Og vi fra norsk side, tror jeg, når, hvis det skal gjennomføres, da, så tror jeg at norsk territorium blir helt avgjørende for at den kan lykkes. Vi er nødt til å gjøre Finnmark til en industriell plattform for, eh, for dette. Og Russland eh, Den diskusjonen det er strategisk viktig, det har de klar over. De har diskusjonen gående. Nå er Jamal kommet opp igjen. Og Elerstock. Jeg syns var det bare Stokmann. Mm. Nå er begge deler. Om dette betyr at du til slutt sier at nei, vi tar Jamal likevel. Det er kommet opp diskusjon om at nei, kanskje man ikke har penger nok til Nord Stream. Eh, Russland som LNG-nasjon. Så jeg tror vi skal se overfor se i møte at det kan bli vesentlige utsettelser. Jeg kaller det ikke nedleggelse, men vesentlige utsettelser. Og det kan bli enten rør eller LNG eller ingenting. Eller kanskje, hvis det blir så vanskelig i løpet av neste år, at Statoil totalt kan komme inn i en helt ny avtale. Det skal vi heller ikke se fort til. Men det som er veldig viktig for oss, er at enhver beslutning om Stokmann betyr mye for oss. Da kan vi begynne å tenke andre dispos disposisjoner. oppi Barentshavet. Så vi må ikke bare sette oss stokkmannen positivt og negativt. Det er laget handlingsrom for, for, norsk side. Det var siste bransjen. Eh, det som jeg tror kommer til å skje når vi skal relatere oss mot Russland, og det er tilbake til der jeg begynte, det er å tenke globalt. Mm. Vi har vært så litt ensporet. Vi har tenkt Norsk-Russland har vært grenselinjer og grensen Kirkenes-Murmansk vi må begynne å ta på hele den store arktiske agendaen. Skal vi være relevant i Russlands tenkning, så må vi på en måte være opptatt av hvordan ser vi alle disse nasjonene? Hvordan, ser, hvordan er Russland i forhold til alle disse nasjonene? det vil Si at den arktiske agendaen må komme inn i norsk politikk. Og Da er det jo ganske skremmende at Svalbard-meldinga ikke skal inneholde noe om slike ting. Vi kommer til å bli en betydelig viktigere industriell partner for Russland i tida fremover. Fordi at de vil trenge det. Den vil ikke makte å hente ut ressurser i nord uten Norges hjelp. Men det betyr også at vi, og jeg ser jo da Gahr Støre er jo flink på dette, altså vi, vi hiver oss ikke med i denne retorikken. Vi er litt mer nyansert. Vi ser tilbakemeldinger fra Lavrov. Han har en annen retorikk til Norge enn hvert andre vestlige land. og sånn sett ligger det an til dette. Men så må vi begynne å tenke på det sånn. Hvordan blir vi relevant med prosjekter som er viktige, strategisk viktige? Og ikke bare norske prosjekter men tilrettelegge for andre lands prosjekter. Hvis Stockmann skal gå, så må vi tenke Frankrike. Hvordan kan vi bidra til at vi kan bidra, gjøre sånn at Frankrike lykkes? Og til slutt så er det jo det jeg tror at vi mangler mye kompetanse i å tenke stort nok. Vi mangler å se helheten, kunnskap om helheten. Vi har et veldig endimensjonalt bilde av nordområdepolitikken. Og jeg tror at det er et nøkkelpunkt altså For å få dette handlingsrommet som jeg mener vi må ha, mm. så er det ikke bare Vi har et, en innenlandsk utfordring. Altså Det er ikke lett å være utenriksminister i Norge eh, sånn som partipolitikk eller partidiskusjonen i Norge går. Og ethvert tiltak om et slags kompromiss eller diskusjoner det blir liksom sett på som unasjonalt. Så vi må være villige til å diskutere et større, større eh, ja, gi et handlingsrom for gode løsninger som på en måte bringer oss i den situasjonen at vi kan påvirke alle nasjoner. Eh, og til slutt så tror jeg også jeg skal utfordre for å lage litt debatt, utfordre flere til å si at eh, tror du at hvis, hvis, vi sitter stille og bare sier at vi har folkeretten på vår side, blir vi relevant nok i tida fremover, de neste 10-20 år? Må vi være litt mer, kan, Er det mulig for oss innenfor folkeretten å være noe mer aktiv, slik at vi kan være med og ta initiativer til å lage en god løsning. Takk. Takk for et veldig veldig eh, solid, uh, uhyre inspirerende presentasjon. Um, vi skal få lov til å kommentere den og komme tilbake til den etter at vi har hørt eh, Karl August Fleischer, som nå skal få lov til å ta opp den hansken som <laughs> havnet på hans side av bordet, så vidt jeg forstår. Vær så god. Ja, jeg vet ikke, skal jeg kanskje stå eller sitte? Jeg pleier å stå, altså, men Vær så god. Ja, jeg kan stå. <laughs> ja, jeg ja. Stå her eller der. Altså Skal vi se, skal vi slå av med det eh, på et vis? Ja, skal vi se. Det er bra. Jeg får ikke noen farlige stråler av det sånn. Vel, æreforsamling. Eh, det er meget verdifullt at dette eh, eh, problemkomplekset tas opp, eller eh, det er så stort at det kanskje berøres i en viss grad. Jeg tror jeg må ta av meg klokka, så jeg ikke holde på for lenge. For det er svært mye å si også om det Hva skal jeg si Det i og for seg begrensede segment av problemene som jeg studerer og har arbeidet med i noen år. Eh, men som til dels er slik at det er et nødvendig grunnlag for fornuftige politiske beslutninger. Og eh, jeg er jo helt enig med Johan Petter Barlindhaug at det er ikke så enkelt at man bare kan si at vi har folkeretten på vår side. Og man har jo da sett relativt nylig noen problemstillinger i nærheten av Svartehavet osv., hvor det er eh, bare det å snakke om eh, folkeretten er ikke alltid nok. Men der skal vi være klar over det at verden er kommet så langt, stort sett, at folkeretten er så viktig at selv en stormakt i forhold til en liten nabo vil, som alt overværende hovedregel, ikke gjøre ting som ikke på en eller annen måte, plausibel måte, kan utgis, fremstilles, som folkerett. Og derfor blir oppfatningen av folkeretten helt vesentlig, fordi folkeretten er med på å bestemme handlingsrommet. Når det gjelder da det som ble sagt at vi har sittet stille, eller at vi ikke kan bare sitte stille, så vil jeg jo hevde det at det har vi da så visst ikke gjort. Vi har altså fra norsk side utvist en meget betydelig aktivitet når det gjelder å faktisk delta sentralt i utformingen. Og eh, da igjen er vi inne på litt vanskelig politikk og, strat, eh, og hva skal vi si, sosiologi kontra juss. Men det er helt klart at svært mye av denne eh, nye, någjeldende folkeretten, den har vi vært med på å utforme. Det er ingen tvil om det. Og her må man være klar over at eh, jussen her, og hva alle stater vil hevde er politisk riktig Altså er ikke i dag mulig at f.eks. Storbritannia eller Eh, hvis gamle Sovjetunionen hadde eksistert, eller hva som helst, ville sende noe krigsskip for å beskytte en eh, tråler under vedkommende stormakts flagg som fisket seks nautiske mil utenfor Islands kyst. Som altså Storbritannia gjorde i 1958. Altså en helt annen verden. Og denne verden har jo da utviklet seg, folkerettslig verden, da, meget fordelaktig for Norge. Det har vært en formidabel suksess for det som har vært norske grunnsynspunkter her, og som da har medvirket til Jeg sier altså at vi må ta forbehold av hvilke krefter som virker osv., for det kan være mer komplisert. Men eh, slik at det er ikke bare å snakke, og særlig ser man jo det på områder hvor folkeretten er under utvikling. Det er ikke bare å snakke. Da kan handling være viktig. Men der må folkeretten da etter hvert er blitt sementert, så danner den på en måte det, hva skal vi si, avgjør rammene for videre politikk fremover. Og da er det eh, viktig, som et lite svar på Johan Petter Barlindhaugs avsluttende spørsmål, at jo da, det har vært veldig fint for Norge å sitte relativt stille. Faktisk har da tiden, kan man si, over i dette århundret arbeidet veldig meget for oss. Altså Jeg har selv vært med på å uh, vært med på å lage forslag, faktisk, i det såkalte Eliassen-utvalget, som ble ledet av Kjell Eliassen til utkastet til den kongelige resolusjon av 3.6.1977 om fiskevernsonen ved Svalbard. Og dette var på en tid da Sovjetunionen ikke engang i prinsippet aksepterte at man har rett til å ha soner på 200 mil med virkning for fremmede fiskefartøyer. Dog således at eh, Sovjet hadde sagt i en erklæring av eh, slutten i, slutten 76 at de ville utvide grensen, de også. Men det gjorde de bare som en slags selvforsvar, fordi andre land, inklusive naboland, drev og utvidet til 200 mil, så de måtte beskytte sin kyst mot å få invasjon av fremmede trålere nettopp er noe av, noe av begrunnelsen for at vi sa at vi kunne heller ikke, på tross av at det var delte meninger, bl.a. på sovjetisk side. eller altså, Sovjet var uenig med oss når det gjaldt betydningen av Svalbardtraktaten av 1920 osv. Så eh, så var Sovjet uenig med oss, og derfor Det var én av årsakene til at vi i og for seg kunne vært fristet til å ikke gjøre noe i området rundt Svalbard for å ikke risikere en konflikt i den kalde krigen med en stor nabo. Og det var jo det som da noe senere ledet til Gråsund-avtalen. Men vi hadde også en annen motivasjon for at vi nøyde oss med en fiskevernsone istedenfor full økonomisk sone rundt Svalbard. Og det var at det var ikke behov for å diskriminere, forskjellsbehandle i favør av norske fiskere, som vi ellers eh, i økonomiske soner i utgangspunktet har full adgang til etter den folkeretten som nå gjelder. Og det som har gjort at tiden har arbeidet fra en uvisshet hvor kyststater, inklusive Norge, var relativt tidlig ute i nordlige farvann. Eh, vi syns jo selv vi hadde vært flinke. Jeg satt som norsk representant i 1977 i den viktigste komité av de som arbeidet på FNs tredje havrettskonferanse. Normalt arbeidet man i tre forskjellige komiteer. Det var annen komité, dette som hadde territorialfarvann, fritt hav, økonomisk soner, kontinentalsokkel. Alle de viktige spørsmålene i streder. Og Da satt i felles jeg alene som norsk representant. og Så tok president Chiléns kollega ordet, og vi syntes vi var veldig flinke. Vi hadde altså laget og fått vedtatt og satt i verk loven om Norges økonomiske sone. Vi hadde utvidet de 200 nautiske mil med virkning for fremmede fiskefartøyer utenfor fastlandet eh, fra 1.1.77. Vi hadde altså skapt en norsk økonomisk sone, kan vi si. Loven om Norges Syns vi er flinke. Og så tok da den chilenske kollega ordet og sa at utenfor dagsordenen skal jeg bare gjøre oppmerksom på at i dag, denne dag så feirer Chile jubileet, 30-årsjubileet for sin økonomiske sone. <laughs> Men realiteten var jo at det var ikke mulig å gjøre i nordlig farvann. Og det ble ikke anerkjent. Og det var også da en del episoder med en del skyting og sånn utenfor disse Særlig på stillehavskysten eh, søramerikanere hadde Chile, Peru og Ecuador. Hadde opprettet sine 200 <laughs> millsoner allerede på slutten av 40-tallet og 50-tallet. Så realiteten var altså at vi fikk til Tenk på at Island fikk torskekrig da de utvidet til 12 nautiske mil. 12 nautiske mil, det er 24 eh, eh, Nei, 22 km. Vel 22 km. Eh, I 1958. I 1976 så utvidet de 200 mil, vi. Og det er altså 370 km. Og siden vi også trakk opp med fiskevernssonen med betydelig grad av norsk myndighet, tillegg har man kontinentalsokkelen. Så utenfor Svalbard så blir jo dette et enormt havområde. Jeg behøver ikke noe kart. Men det er viktig, og veldig viktig, som Petter eh, Barling er inne på, det er veldig viktig at man tenker geopolitikk her. At man ser hva det er tale om her. Men, eh, Og at man ser at det er en generell havrettsutvikling så Norge i høy grad har medvirket til ved å skape sedvanerett, bl.a. å være med på å lage det i nordlige farvann. Og det er ingen grunn til at Norge skal ha andre og mindre rettigheter enn det som gjelder for alle andre kyststater langs alle kyster. Samme gjelder Svalbard. Det er ikke a priori noen grunn til at det ikke skal være de samme regler og samme rettigheter for kyststaten. Og kyststaten er til Norge, altså Svalbard er ikke noen stat. Det er kyststaten. Så øh, jeg vil ikke si jeg kom ut på viddene, men bare for å illustrere utviklingen skal jeg si én ting til for å illustrere utviklingen at uh, Norges, altså området som er gjenstand for en betydelig grad av norsk myndighet, det er altså par millioner kvadratkilometer i disse nordlige farvannene. Og det er altså seks-syv ganger det gamle norske Norge, Fastlands-Norge, da på en 300 000 kvadratkilometer. Litt over det. er liksom der vi snakker om slike størrelser. Og dette er blitt akseptert. Jeg sa at det gjorde ikke eh, Eh, Sovjetunionen i prinsippet, selv om de gjorde det samme selv, så aksepterte ikke folkerettslig. Så der reserverte seg muligheten til å bestride dette og sende inn <laughs> en armada med trålere, iallfall på et senere tidspunkt. Og ut fra at kyststaten hadde ikke rett i 200 mil, eh, hvis de hadde fortsatt å hevde det, så eh, ville da det kunne blitt problemer med konflikt med oppsynsfartøyer osv. Så, videre. så kommer da neste skritt i utvikling. Det er at Sovjet eh, falt ned på vår side etter hvert. Opprettet sin egen økonomiske sone i 84, tror jeg det var. Så det har altså gjort det samme allerede i 76, men ikke i prinsippet, bare i realiteten. <laughs> Så eh, kommer da innimellom da begivenheten med, som er en store begivenhet. Og det var at han fikk til denne boka her, som altså er FNs havrettskonvensjon av 1982. Og vel, vel, ikke sant Den uh, eh, havrettskonvensjonen, den eh, var da en konvensjon som mange stater hadde undertegnet. Ingen hadde foreløpig ratifisert. Og langt eh, fram i tiden så var det slik at europeiske stater så var det tror jeg bare Jugoslavia, Malta og Island som hadde ratifisert. Det var ikke så veldig spennende for oss at akkurat de statene Island er viktig, for så vidt. Så mm, det eh, varte og rakk med at konvensjonen trådte i kraft etter 60 ratifikasjoner i 94. 96 ratifiserte Norge, så da trådte den i kraft for Norge. Eh, så av de problembarn vi har hatt her oppe, som ikke helt har innrettet seg etter havrettsutviklingen og stått litt på gamle synspunkter som ble tatt i den kalde krigens tid, men som det kan være ganske opportunt å stå på, så har vi særlig områdene rundt Svalbard hatt problemer med Spania og Eh, Sovjetunionen, senere Russisk føderasjon. Senere Den russiske Federasjon Men begge de ratifiserte konvensjonen i 1997. Så går tiden enda litt mer. Og i dagens situasjon, i dette årtusen, har vi altså nå eh, vel 150 stater som har ratifisert dette, pluss hele EU som organisasjon. Og dette betyr at ved at vi har sittet stille, for å si det, så har altså helt klart tiden arbeid for oss. Så altså alle må nå ta det utgangspunkt at kyststaten har suverene rettigheter, som det heter, til ressursene, ikke bare for kontinentalsokkelen, havbunnen, som kan strekke seg lenger ut enn 200 mil også, men også for disse 200 mil sonen. Og så slik at dette er da en formidabel suksess. Eh, Der må jeg ikke si at det er riktig å bare sitte stille, men det skal veldig mye til at noen stat vil si at disse prinsippene anerkjenner vi ikke. Så kommer vi da til eh, altså Jeg vil ikke helt bruke ordet uløste problemer, for det er litt farlig. Og før jeg går inn på det, så vil jeg også si at jussen er veldig viktig på den måten at man har det grunnlaget og vet om det. Og hvis man da, som vi har sett en rekke eksempler på, opplever jurister og andre internt i Norge og også utad i andre land som feilinformerer om det juridiske, så kan det skje et av to. der Det er litt populært kaller 50-50-regelen. Altså at hvis eh, norske representanter lar seg lure av det de har lært på universitetet, og tror at vi ikke har skikkelig suverenitet på Svalbard osv. Der er altså læremidlene rettet opp i det aller siste, langt ut i, eh, på 2000-tallet. Eh, men gjennom flere tiår ble det opplyst for studentene at vi hadde ikke noen skikkelig suverenitet på Svalbard. Vi hadde bare da eh, oppsyn, skulle administrere Svalbard på vegne av det internasjonale samfunnet. Det var et løsning som ble foreslått av Sverige i 1919, forkastet av de dominerende makter etter første verdenskrig, som da ville ha en ordning med full suverenitet for Norge isteden, men med betydelige rettigheter til å drive næringsvirksomhet for andre staters borgere og selskaper. Men hvis man da Da kommer 50-50 poenget. Hvis man da på norsk side lar seg lure til å være beskjeden eller sier at nei, nei, kjøttvekt og sånn, vi kan da ikke hevde slikt overfor den store, farlige russiske føderasjonen eller slikt, hvis man altså er beskjeden på Norges vegne, eller man i god tro unnlater å gjøre gjeldende de rettighetene man har, man har ikke forståelse av det, man tror ikke man har full suverenitet på Svalbard etc., så kan man regne med at da vil motpartene benytte denne svakheten og svakhetene kan også føre til at motpartene blir vanskeligere å ha å gjøre med, for de ser ja, men i all verden, vi kan da utnytte det og det og det i Norge. Og det var jo da et av litt populært sagt, men altså, dette blir veldig sprengende, men det er bare for å se hvilken betydning jussen har. Det er, det er ikke jussen akkurat da, men eh, det er jo klart, eller meget taler for at klart, at Norge kunne ikke få noe kompromiss med Sovjetunionen så lenge Sovjetunionen visste og det var ledelse. Sovjetunionen var eh, formodentlig koblet til ledelsen av KGB. Det er ikke noen tvil om det. Så lenge de visste at de kunne ha en mann virkelig på topp på innsiden i Norge, altså eh, Arne Triolt. Det ville jo være landsforræderi fra KGBs <laughs> synspunkt eller fra sovjetisk synspunkt hvis man gikk inn for kompromiss i Barentshavet og godtok noe midt mellom midtlinje og sektorlinje eller noe sånt. Så lenge man hadde håp om at man i Norge hadde sine forbundsfeller eller folk som da virkelig ville falt i fote osv. Så, så den mekanismen man er klar over at kan påvirke andre staters holdninger. Men så har man altså da jeg sier vi ikke bruker ordet uløste problemer, men har da de to problemkompleksene. Og det ene er avgrensningen i Barentshavet. Og der har også Uh, uten at vi da har behøvd å være så veldig aktive, bortsett fra i én sak, så har utviklingen i folkeretten og forståelsen av den gått veldig mye i vår favør siden vi begynte med de første uformelle samtaler med Sovjetunionen i 1970. Og Sovjetunionen ramset opp en rekke spesielle omstendigheter. Befolkning, deres økonomiske behov osv. Og, så og vi hadde nordmenn som skrev i norske aviser og sånn at, at det var ikke noe rimelig at lille Norge skulle ha mer kontinentalsokkel enn vi allerede hadde, i motsetning til den store Sovjetunionen osv. Da kunne man, det var altså en misforståelse av folkeretten. Det er slått fast av Den internasjonale domstol at dette med økonomi og befolkning er fullstendig uten relasjon. Det er kyststrekningen og havområdenes egenskaper som teller. Slik at utviklingen i favør av midtlinjeprinsippet av norske synsmåter har vært meget sterk. Men samtidig så har vi, og det kan vi ikke se bort fra, en forhandlingstradisjon i forhold til først Sovjetunionen og etterfølgeren, da Den russiske føderasjon, hvor vi hadde et, etter min og norsk regjeringsoppfatning fornuftig synspunkt, midtlinjen. Og så kom da det sovjetiske med sektorprinsippet. Og vi eh, ga uttrykk for en kompromissvilje. Eh, det var ikke aktuelt før ganske langt ute på, 19, på slutten av 1980-tallet. Da begynte plutselig Sovjetunionen da å bevege seg. Da jeg sa at vi hadde da fått en god bevegelse i Midtlinjen, så skyldtes det at i 1988 Sovjetunionen eksisterte fortsatt. Da anda Danmark en sak mot Norge om avgrensningen mellom Grønland og Jan Mayen. Og jeg skal ikke si at det var deres hensikt å hjelpe Sovjetunionen. Men de argumenterte mer eller mindre på samme måte som Sovjetunionen. Det var så få mennesker på Jan Mayen og liten øy. Og Grønland derimot var, var en sånn håndfull mennesker nærmest, ikke sant? på Jan Mayen, som ikke engang var fast bosatt der. Og så hadde man noen og 50 000 grønlendere. Og Den internasjonale domstol den slo fast at uh, i strid med det mange jurister hadde hevdet, at dette danske syn om sosioøkonomiske hensyn til Grønland var totally without relation to det saken angikk. Så det ble en liten forskyvning, eh, ikke så helt liten, men likevel en viss forskyvning i disfavør av Norge, fordi den relevante grønlandske kystlinje var ni ganger lenger cirka, da, enn den relevante kystlinje på Jan Mayen. Og så var det hensyn til at begge parter skulle ha til å utnytte fiskeforekomstene i området. Så har vi det til slutt. Eh, beklager at dette blir knapt og hva skal vi si eh, springende men kanskje ikke så veldig. Det andre, og da er jeg veldig forsiktig med å si uløste problem, men et problem hvor det faktisk da har det faktiske problem at det er eh, ulike synsmåter som hevdes. Og det er jo da forståelsen av Svalbardtraktaten, eller mer presist